agora turangije bakunze b'ikiganiro shikirana guke ikiganiro kiri mu rukurikirane rw'ibiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe population media center PMC mu mugambi resilience ufashe umugongo n'ingoma y'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya Union Européenne muri mu gifaransa Pacifique Cubahiro ni jewe kuri mikro nkabanda bahaye ikaze umujyango w'ibihugu byunze ubumwe bwa buraya ukaba warafashije mu migambi itatu umugambi tubeho neza wita iterambere no gufungura neza umugambi twiteho amagara Ah, uyu wafashije mu gusa mu bisata by'amagara y'abantu hamwe n'umugambi umuco w'iterambere wagiye witaho ibijyanye n'amasoko ntanganguvu muri icyo gisata umuco w'iterambere bimwe mu byakozwe harimo gukwiragiza amatara akoresha imishwara y'izuba mu ntara n'amakomine adafise umuyaga nkuba ariko kubera ko ibyo byuma byose bishika bikagira ikibazo inyuma yo gukoreshwa umugambi umuco w'iterambere hariyumviriwe ibyigwa nabyo bitunganiriza gushyikirizwa ugwaruka harimwo n'abigeme badasizwe inyuma kugira bashobore gufasha ah, bene kugura ayo matara mu kuyabakorera iyo agize ikibazo turaza kumva integuro y'uwo mugambi wo gukwiragiza amatara akoresha imishwara y'izuba ibigize ibyigwa byatanzwe ndetse n'abagiye barabikurikirana ah, mu ntara zitandukanye eh, kugira tumenye idonido muri kino kiganiro kiganiro duha ikaze abatumire bacu babiri umushingantare Richard inkuru nziza akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu mugambi umuco w'iterambere eh, kaze eh, umushingantare Richard turaza kubashikana kandi mu ntara ya kirundo aho tuza kuganira n'abo bigishijwe mu rugo rwaruka mu mpera za kino kiganiro nk'uko musanzwe mubimenyereye duhereza ku bibazo tuza kubaza ibyo nabyo mukabanguka kubyishura mu gihe muzaba mwakurikiye kino kiganiro kuva ku ntango gushika ku mpera pacifique cubahiro nkaba nsubiye kubaha ikaze mu gutaha bahejeje akazi baca bataha urumva biratandukanye no mu gihe ba bantu bafite ubwo bushobozi baba bari abantu begereye abasanzwe bakoresha ibyo bikoresho ego mwenze ibyo n'ibiro naho bace biyumvira uyu mugambi yuko yuko boboca yuko batogira yaha telefone yuko yuko bafata bakigisha abantu abantu ari abajene bafise bafise hagati y'imyaka 18 n'imyaka 30 kandi muri abo akaba arimo abagabo n'abakore canke abakobwa uze kugira ngo hamwe muri zo muri muri muri ayo muri ibyo koko bizuba bya byakoze muri izo ntara hamwe habaye ingorane muri iyo projet iheze hazobe hariho aba nshasha ziriko ziraba ziraba zirakwiragizwa mu gihugu eh, ego nuko kumvure reka dendukire kwa Felix cyane cyane yuko ari batunganije izo nyigisho mutubwire eh, mbega izo nyigisho imbere yuko mushikira ubwo gwaruka mutubwira ibikorwa by'ibanze mwakoze kugira hagere aho mwegenye gwaruka batangura ivyiko ego twebwe tumvise umugambi mhm. twarabonye ko dutegeze kubanza kwitegura twebwe tukaraba mbega mm, abo bantu umugambi intara izokorerwamo n'izihe mhm. mbega abantu bazofasha ugira umugambi ugende neza baba bameze gute naho haciye haza icyiyumviro baravuga turakenera abantu hakajamwo abahungu n'abakobwa mhm. hanyuma duca apere ya kandidatire eh, kugira ngo duhamagarire abo bantu biyandikishe mhm. kuma province uwo mugambi ariko urakoreramo turavuga bujumbura iyi bujumbura rirare mhm. turavuga rutana turavuga ruyigi turavuga na kirundo mhm. intara zine intara zine aho intara bose hamwe rwarwaruka um, ijana n'umunani muri izi ntara zine muri izi ntara zine nka bujumbura bari mirongo itatu na batandatu mhm. ahandi hose mirongo ibiri ibiri na bane mhm. mirongo ibiri na bane mhm. hanyuma ngo rwaruka rutowe duca turaraba natwe ibyo butegereza kubigisha ibyo ari byo ibikorwa bya mbere twakoze turategura ibyo twakwisunga kugira ngo tubigishe twahejeje kubitegura byose umugambi uratangura turajya kuri terre turigisha abo bantu turarondera ibikoresho dushaka gukoresha byo kwigisha mm. tubirose duca inyigisho ziratangura ego aho umuntu ashobora kubwira ati none byari bikeneye yuko haba inyigisho zishasha ko dusanzwe tuzi ibijyanye n'amatara akoresha imishahara y'izuba ego naho bitaguriye cyane hari intara nk'izo magemu uravuga usanga batanguye kuba babikoresha ugasanga ku mboni n'imbere y'umugambi byarakogwa ah, hari aho bitandukanye na bijya byuma bindi duha tubona amapano solere afise puissance zingana gute mhm. batterie zifise capacity zihe regulateur de charge ifise capacity yihe naho rero babona yuko bari basanzwe arabafundi mugabo ibyo bintu batari babitse ko bashobora kubiharura ni mm, bya bindi ati barabikora ubwa mbere yego yego ibyo byose barabyize umuntu avuga ati ubuzo bayaciye yagiriwe amahirwe yo kwigisha ibyo bintu azogenda afise ikintu mm. afise azogenda ashima ati ji ikintu nakimenye mm. twumvise ishyirahamwe iku hari ayandi mashyirahamwe aho mwavuze ati inyuma y'ibyigwa twace tubashyira mu mashyirahamwe eh, kugira babandanye banonosora ibyo twari twabigishije ayo mashyirahamwe n'ayahe eh, ni amantopulize akorera ngaha mu burundi mm. akora muri mu gisata cya soreya tumvise entreprise kanaka ifise nk'isoko ryo kuza kwinstara ikintu aha naha twaragenda tukayitura tukandika makete bakatwemerera tukabaha abastagere mhm. yego hari nk'akarorero hariho ikintu kinini navuga kinini nya muri muri iyo stage yabaye bagiyemo mu gitaza mu gitaza ku isoko hariho hariho hariho limitasiyo y'umuntu ya urugero umuntu mm-hmm. atarenza naho naho yoba yoba ashaka ashaka byinshi bisumba bisumba ibiriho ngaho bita bitashoboka mm-hmm. ibyo rero y'ibyo bintu nk'umukozi ashoboye ko abyumva ni ibintu bikomeye bikomeye cyane rwose kuko kuko hariho hariho hariho henshi usanga habaye habaye ingorane z'izo z'izo instalation kubera yuko babaciye babaciye babashatse kongereza ibindi bintu bokoresha mm, kandi kandi bitageneweho mm. inguvu inguvu zizo zizo pano canke zizo zizo bateri canke zizo regateri bita bita itabita bishoboye mm. eh ivyo rero ni ibintu bikomeye mugabo ze twizeye yuko ze twizeye yuko mu bantu bazoba ari aba abambere muri abo hazoba harashariho nindi migambi yindi iriho imbere bashobora kuzonosora ubumenyi mu mezi cyangwa mu myaka izohoza ah, muraza kwishyura eh, ibibazo tuza kubabaza Ah, mu mpera aho muza kutwakura ah, ku nimero mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umunani na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu reka rero dukubitire mu ntara ya kirundo muri komine kirundo ah, tuvugane na bamwe muri runo rwaruka alo halo ni amahoro ego ni amahoro na mwebwe ni amahoro karibu kuri hadisanganiro turi mu kiganiro nshikiranaguke eh, kivuga ibyakozwe mu mugambi resilience mwebwe mu muco w'iterambere mwaronkejwe eh, inyigisho mutangwe mutwidondora mukanatubwira izo nyigisho mwaronse ingene eh, zari zitunganijwe mwakoze cyane ni imana jean baptiste eh, aho mperereye ni mu ntara ya kirundo nkaba ndi ku mutumba gushaza muri uno mwanya mhm. eh, mu nyigisho twaronkejwe mu muco w'iterambere eh, ni ukuvuga twarigishijwe ibijyanye na instalation photovoltaique mhm. n'ibijyanye eh, iyo turimo dukoresha ibikoresho bikoresha eh, umuyaga nkuba uturutse ku mishwarara w'izuba mhm. eh, akarusho cyane kandi birashobora korohera umuntu kuko burya eh, muri iyo instarasiyo y'ibijyanye no kurondera umuyaga nkuba ku mishwarara y'izuba bivana eh, twatanguye kuronswa izo nyigisho Eh, itariki cumi na zitanu eh, mu kwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri mhm. rero eh, kuva icyo gihe twaragiye turafasha abantu benshi batandukanye mbere bakabona akarusho kari mu muyaga nkubu turutse ku zuba kuko abenshi hari aho usanga utwo dufaranga akigurira ako gapurake soreye n'utwo bijyanye mbega hari abo muri kumwe ngaho mu mwafashije eh, ntabwo turi kumwe ariko twabaronsa nimero yabo mhm. eh, kumbure ego mu nyuma eh, ariko akabazo ka nyuma nashaka kubabaza no kumenya mbega ayo matara ego kenshi usanga ari insinga ugasanga ni bateri ishobora kuba eh, itagifise ubushobozi ingufu ego cyane murakoze cyane jean batiste eh, uri mu kirundo kumbure mu buhinga bw'ibyuma baca badufasha mu kanya baturondere hayisa reka tugushimire jean Baptiste ubandanye ukurikira kino kiganiro shigikira na guke nuko rero mu kurindira ko turonka uwundi naho yo aza kuba ari umwigeme yigishijwe tubibutse ko turi mu kiganiro shigikira na guke ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe population media center kikaga kikagaruka ku byakozwe mu mugambi resilience ugizwe n'ibisata bitatu twiteho amagara tubeho neza n'umuco w'iterambere ino munsi rero tukaba ah, twagarutse ah, ku byakozwe mu gisata umuco w'iterambere aho ugwaruka rushika ijana n'umunani go mu ntara zine z'uburundi ah, bigishijwe ingene bashobora gufasha mu gusanura ibiba byononekaye kuri ayo amatara akoresha imishwarara y'izuba reka mu buhinga bw'ibyuma tubwiye yuko hayisa ari ku murongo hayisa na mahoro na mahoro ego watubwira neza na neza aho uri eee eh, mu kirundo kuri mm. porovensi mm-hmm. ego wowe umwe umwigeme waronkejwe inyigisho zo gukora amatara akoresheje imishwara y'izuba wotubwira mu ntanga ingene byagenze kubwira utogwe turi abantu benshi hama mu nyuma ndaronka telefone imbwira yuko nabaye ruteni nagereza kujya gutangura foromasi mhm. hama foromasi ndayitaba twakoze foromasi ikiringo cy'ukwezi kose mhm. habayemo iminsi ya teori hama harabamwe n'imisi ya puratike mm-hmm. uh, uri mu baronkejwe iyo foromasiyo ryari twayikoze mu mpera za demiri mm-hmm. ego uh, uri kuraraba none byarakoroheye twumvise yuko baraba abo baba basanzwe bafise ubumenyi mu by'amatara wowe niko byari bimeze byo mu bisanzwe tuca kugororera uca urayibona cyane ego none rayisa ino munsi kuva uronkeje iyo izo nyigisho bikuru ah. bikuru wafashije abo bene amatara n'ibi eh, mu bisanzwe tumaze kuronka inyigisho twarahejeje amabara dutwara mu masitaje mhm. tuvuye mu masitaje baraduha amasetifika mhm. bamaze kuduha amasetifika rero baratungika natwe gukora ibyacu kuko mu bisanzwe bari batwigishije twategereza ko ushaka tujya gukora ibyo batwigishije mhm. rero jewe inyuma y'aho kintu naciye mbandanya nkora naciye ndonka unyizera mu bijyanye no kudandaza nyine ibyo bijyanye yego ibintu bikagenda neza yego ngira nkubaza ikibazo turi mu burundi mm. nk'umwigeme ashobora ah. kuba afise ubwo bumenyi aho mu kirundo bakabona nibo bariko barabaza ibintu by'umuyaga nkuba ibikorwa tumenyereye kenshi bikora abagabo oh, wewe wabonye byakira gute wifata gute nyine mu minsi ya mbere kubera natanguye kubanza kuza ndajya ku matere njyana n'umubosi nyine wamenga abantu barantangarira baguma barabumengo ni ibintu nyine bitabaho mm. cyane bakibaza ko bamuherekeje gusa utaratangura igikorwa Eh, mm. bakibaza ko namuherekeje umugabo mu nyuma barabona yuko nandiko ndakora mm-hmm. hama nabitanguye umengo ndafite isoni kubera uri umukobwa ukurira hejuru muri parafo indani ntibyanguye ko ninaronka akazi muri finance na kontabirite ibi bintu ngenzi ndabisezeye oya jewe mu bisanzwe aho noronka akazi hose notegerezwa nimba ari yampfura ipfuye notegerezwa kumenya ati mbega yampfure yishwe n'iki mm. ndiba ndizera ko no mu rugo iwanjye atamufundi ntuhamagara byose ntutegereza kubikurikiranira nkabona ahabaye hmm. ahabaye ikibazo nkamenya iki kibazo cyatewe n'iki nkaba hmm. hmm. nkakosora ni ukuvuga ni ka kazi uzobangikanya n'ubundi utazigera uheba kugira ngo ubusinkire umufundi mu bisanzwe sinobiheba kubera nasanzwe biryoshye cyane eh. urakoze cyane hayisa mu kirundo tukwifurize kuguma Ah, muri uwo mwuga ufasha ku mushinga Felix aza kutubwira ku kumbure n'ibindi uh, ingene bagiye barabona abantu bitwara uh, batangakora ibyo bikorwa mwebwe mwumvise abantu babiri mushinga ntahe Richard uh, wumva unyuzwe ibikorwa bakoze ba Felix eh, nkurikije amajambo numvise mm. eh, numvise yuko muri abo babiri bigishijwe byabagiriye akamaro kandi yuko bazokomeza eh, uyu mwuga iyi pano pano sorere mhm. nkabanza nkabanza kumubaza iwe imuhira iwe ingene ingene hameze ibintu asha ashaka ashaka ibyo ari byo mhm. yuko byaka yuko byo mhm. yuko byo kwatsa n'uwo n'uwo n'uwo muyaga kuba icyo rero ni ikintu rero gikomeye cyane muri muri izi sorere sorere y'uko yuko dimwe yuko dimwe insarasho ijanye n'ibintu umuntu aba aba akeneye afise hari insarasho ntoya ntoya bikavana n'ibintu umuntu abikoresha akaba n'insarasho niya akaba nk'uko nk'uko nyine twamaze kumva yuko nk'ahantu gitazi hariho hariho mini santarare sorere niniya hariho hariho mbere n'amasantarare sorere manini cyane asumba asumba n'amasantarare idoro eregitike mm-hmm. ubukomezi urumva rero urumva ko uyu mudamu urumvise yuko yaramenye yarize neza aramenya kandi urumva yuko ugusuka n'ubu hamaze imyaka hafi hafi itatu yabyize yuko yuko n'ubu bimugira akamaro biramutunze biramutunze kandi urumva azo kwama abikomeza hanyuma nka jean patrice nawe zijya mm. izo izo izo tekinoloji zibiri mm. ego mu biganiro twakoze imbere mwaratubwiye yuko ibyuma mwagiye muragurisha ku bene gihugu byari ibyuma navuga ati bifise uburambe n'ubukomezi eh, bitandukanye n'ibindi bari bamenyereye umuntu akavuga ati mbega abanyagihugu ntashobora kuba bagize amakenga babonye mwitangije guforoma kwigisha abantu bazobikora bati kumbure bya bintu eh, baratubeshiza bapfa n'ingoga reka mvuga ngo nzeye ikintu ikintu kwanza nashaka mvuge nuko si gikomeye ubu bumvise yuko abo si uko bagira gusa reparasiyo baratanga konseye e, e, e, n'ikintu gikomeye mbere y'uko umuntu agura ikintu akaronka umuntu abizi akamumuha insiguro z'ibintu bijyanye n'ibyiwe ibyo bintu bituma agura atanga amafaranga agiye atanga amafaranga makeya ajyanye n'ibyo akeneye n'ibyo rero muri izo nzego mugabo mugabo twizere yuko no mu myaka izoza hazobaho za foromasiyo zindi zizotuma baronka ubumenyi busumba ubwo wa gushika ubu nta ntambamye ndabona kubera ko mm, aho naciye hose abo nigishije telefone ndonka n'umuntu ambwira ngo ubu sigende umufundi umunsi twohura mm. twokwicarana nkaca numva birangiye mbwa nta wundi arambwira ngo mm. naragize ingwane kuri ibi n'ibi n'ibi mu mm. by'ukuri ahubwo ndonka ubu ubu mvuye ngaho bujumbura nkaronka ikiraka ciwanje nkaja mu kirundo sanga abagenzi babandi nibo dukora nangiye hehe mm-hmm. sanga sanga babiryoherewe mm-hmm. nta ntambamye z'ukuri ndumva barambira mm-hmm. yego yego ubu rero turiko turasozera kino kiganiro umuntu avuga ati mbega nizihe mpanuro mwotekero rwaruka kuko novuga ati gufasha kugira amatarasure kwaka mbega ibyo bikoresho biriho canke basha gusanga baguye mu ngorane z'uko z'ukuryo bikoresho gasanga bariko navuga ati bari debrouille oya ibyo bikoresho biriho mu Burundi by'ukuri ku isoko ngaha biriho mhm. ico kuramplasa kiriho biriho ugiye muri magaze urabironka mhm. gusa bisaba yuko abari umuntu w'umutima atumva yuko kubera ko by'ukuri ndagusubiyemo umukiriya ashobora kubwira ngo ngirira utuntu twamakeye hmm. twamakeye mbwa bakaca agomba yuko utwo tuntu mu tuzoza ku ku azoza kwatsa ibyo ashatse byose kandi yakubwira ngo kumugirire twamakeye mhm. ubaye umuntu rero w'indyajya baca reka mpfe gutora yuwanje iby'iwe biramuraba muca kariyeri yawe uyihejeje mu mwanya mutoya yego murakoze umushinga na rishari impanuro kuri urwo rwaruka eh, ikintu gikomeye turacumvise muri izo muri izo muri izo mpanuro batanze ubu nyine mhm. eh, ikindi ni uko Eh, nk'ubu muri iyi myaka hariho abantu barashobora kwigisha rufite eh, ko baronse foromasiyo do baze mm-hmm. nk'ubu barashobora gukoresha interinete bakamenya mm-hmm. bakiyungura baku baku mu ari umuntu abizi aramenya yuko icyo gikoresho kizomara umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri kikaba mm. cyamaze hariho risike yuko yuko mm. gipfa akaba n'ibindi bikoresho umugabo usanga bizimbye gatoya ugasanga mm-hmm. ibyo bikoresho ari umuntu abize amaze afise ubumenyi n'uburyo bw'uko abiraba neza akamenya ko akaba azi ko ibyo bikoresho bizomara mm. n'imyaka munani icumi ibyo rero ni ikintu gikomeye bakwiye ko biga ego murakoze mu biga bw'ibyuma tumirira amate gatoya tutangure na bya bibazo kuri mwebwe mwese mwariko mwakurikira kino kiganiro twizere yuko mushobora ah, kutwakura kuri mirongo irindwi na zitandatu ubusa mirongo umwe na gatatu majana icenda na mirongo itatu na gatatu kisozerwa nuko rero ndasubiramwo ibibazo ikibazo cya mbere twaganiye n’ugwaruka mbega urwo rwaruka rwari mu ntara iyihe ikibazo cya kabiri mwotubwira ishyirahamwe ryashyize eh, mu ngiro ibikorwa byo kwigisha ubwo rwaruka gukora amatara akoresha imishwarara y'izuba ikibazo cya gatatu mwotubwira intara zitatu eh, zaronkejwe izo nyigisho kugwaruka mu bijyanye no gukoresha no gukora ibikoresho bikoresha imishwarara y'izuba nuko rero turindire mu bw'ibyuma ko mwakura gutyo abakura turaza kumva inyishu baza kuduha turabandanya na kano gakino mu bashoboye kuza barungika ubutumwa tukaba dufise hatunga eh, hatungimana izahake akaba ari munara muri komine mu ntara ya makamba akaba yishuye ikibazo cya gatanu aho yavuze yuko ishyirahamwe rifata umugongo mu by'uburyo mugambi resiliyanse ari umuryango w'ubumwe bwa buraya kino kibazo akaba agitoye cya gatanu tubandanya rero tusoma buno butumwa bugufi kuko aribwo benshi bashimye eh, kwandika ko eh, mu kwishyura eh, bino bibazo twabajije. uyu nawe akatwandikira ati ni mu ntara ya kirundo izo ntara ni kirundo intara ya bujumbura na rutana Ah, ikino kibazo nawe nyine aragitoye yari yungikanije n'ikibazo no kwishyura ikibazo cya gatanu ariko ikibazo kimwe kikaba gikwiye tubandanye dusoma ah, ubuno butumwa bugufi ah, gutyo abari ko baratwandikira bagenda babona yuko ibyo ibibazo twabagije n'inshuro batanze twagiye turazikurikira ah, mu nyuma tuzobahamagara ku izina nimero nyine bagiye batwandikira ko gutyo dushobore kubaronsa ubushimwe nuko rero tusozere kino kiganiro na guke cuno munsi aho twaganira ku byagiye birakogwa ah, mu gisata umuco w'iterambere cyane cyane inyigisho zaronkejwe ugwaruka ah, twashoboye kuronka ubumenyi bwo gusanura no gukora amatara akoresha imishora y'izuba twage turabyumva mu ntara ya kirundo urwaruka rushinga intahe muri studio dushimira abatumire bacu twari kumwe n'umushingantahe Fisha nkuru nziza akaba ari umuhanuzi mu by'ubuhinga mu muco w'iterambere mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro ndashimiye nanje dushimire kandi umushinga ntawe felix nta karutimana umwe mu bigishije ubwo rwaruka gukora amatara akoresha imishwara y'izuba mwakoze kutwitaba muri kino kiganiro mwakoze namwe nuko pacifique cyubahiro nijyana y'indemesheje kino kiganiro François akimana akaba ari we yari mu buhinga bw'ibyuma ah, dushimire n'urwaruka rwo mu kirundo eka na mwebwe mwagiye muratwandikira buno butumwa